Het salem van David, gee aan die Heere, oe hemelinge, gee aan die Heere eer en sterkte. Gee aan die Heere die eer van zijn naam, aanbid die Heere in heilige sieraad. Die stem van die Heere is op die waters, die God van eer donder, die Heere is op die groot waters. Die stem van die Heere is met kracht, die stem van die Heere is met eerlijkheid. Die stem van die Heere breek seders, ja, die Heere verbreek die seders van die Albanon en hij laat hulle opspring soos kalf, die Albanon en Sirion soos een jong buffel. Die stem van die Heere slaan daar vier vlamme uit, die stem van die Heere laat die woestijn bewe, die Heere laat die woestijn van Kades bewe. Die stem van die Heere laat die tap ook lam en maak die bosse kaal, maar in sy paleis sê elkeen, heerlijkheid. Die Heere het gesit oor die watervloed, ja, die Heere sit as koning tot in eeuwigheid. Die Heere sal sy volk sterkte gee, die Heere sal sy volk zien met vrede.